Razlog tome jeste naša slabost. Što su muslimani slabi po kojoj god osnovi da ih mjeriš. Stoga je jedan od primarnih ciljeva i osnovnih zadaća muslimana danas, muslimanskih društava, da odgajaju generaciju. Pa da ih ostave na boljem nego na onome čemu su nas, naši očevi ostavili. Koji su okusili sve vrste poniženja koje čovjek može okusiti na ovoj zemlji. I onda došli sa generacijom koju nisu odgojili kako su ih trebali odgojiti, jer ni sami nisu znali. I nakon toga ih ostavili na vjetrometini da se snalaze kao kada ostavite jetima bez roditelja. I sigurno da će takva situacija potrajati ako je uzvišenje Allah te barak je oteala ne promijeni, dok muslimani ne odgoje generaciju čija će, se, čija će riječ biti teška u društvu i čija će se riječ slušati. Mi smo u naših proteklih pet predavanja govorili o odgoju djece u islamu. I mislim da je naročite u današnjem vremenu velika obaveza da i ja da govore o tome. Pored drugih stvari koje su svakako bitne, i ne kažemo da nema bitnijih od tih, obaveza je da govore o odgoju djece. Jer vrijeme prolazi a dijete ostari na onome na čemu odraste. Pa ako nije odgojeno u mladosti, teško će se odgojiti kada ostari. Mi smo govorili u zadnjem predavanju o propisima koji se tiču udaranja djece, i o principima i pravilima koje čovjek mora uobziriti kada želi primijeniti ovu popravno odgojnu mjeru. Današnji odnos roditelja prema djeci kod mnogih muslimana odlazi u jedno od dvije krajnosti. Ili je pretjerana strogoća, ili je pretjerana blagost a jedno i drugo su šar i zlo, kada je u pitanju odgoj. jedno ni drugo ne daju željene rezultate. Niti pretjerana strugoća, niti nemar i blagost koja je mimo one koju roditelj treba imati prema svome djetetu. Određeni roditelji kada udaraju svoje dijete, udaraju dijete dok se ne zasite dok se ne umore osveta, znači prilikom kažnjavanja, što je svakako pogrešno. Vidio sam čovjeka koji udara svoje dijete, koje nema nikako više od 6 ili 7 godina. Udara ga nogom u glavu i u druge dijelove tijela i uzima ga za uši i pljuje mu u lice. Dobro, šta je to dijete moglo uraditi da ti tako postupaš sa njim? Nije moglo uraditi sigurno ništa. Da se na takav način kažnjava. Nego ti nisi naučio kako se dijete kažnjava i kako se dijete popravlja. Pa tako postupaš. Prošle godine na umri sam vidio čovjeka šamara dijete u haremu poslanikove salosrame džamije. Znači, Tako se ni, ni, ni neprijatelj ne šamara i ne udara. Pa nisam se mogao strpiti, nego sam mu prišao i osudio njegov postupak. I rekao čovječe, boji se Allaha, šta radi što? Kaže, ti ne znaš šta se desilo. A rekao, šta se moglo desiti da tako dijete šamaraš? Kaže, izgubio se. Izišao negdje sa narodom, izgubio se. Pa dobro, star čovjek dođe sa 50, 60, 70 godina. Iako nije star sa 50, 60, 70. 160 u redu, u sredi. Ovaj. Pa se čovjek izgubi na hađu ili na umri. Šta je u tome čudno što se je dijete izgubilo? Tako ga šamaraš, a nalaziš se u, u gradu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, i tako mu želiš uljepšati umru i da nosi lijepu uspomenu sa umre kako je dobio pet ili šest šamara koje će pamtiti u živu. Znači, to su greške u, u terbiji koje se dešavaju kod, kod mnogih muslimana. I to je ta pretjerana strogoća. Pa je dozvoljen udarac ili udaranje djeteta radi popravljanja stanja, a ne da ga slomiš. I da ga kažnjavaš kao što se kažnjava neprijatelj. Kao što je ta neumjerena blagost ili pretjerana blagost pogrdna. Dijete gađa babu sa daljinskim upravljačem u prisustvu gostiju. I on kaže, nemoj sine, pa vidiš da su nam došli gosti. To je pretjerana blagost. Baba je vješt, pa se može izmaknuti lijevo ili desno. No međutim, on tako postupa pred gostima. Kako onda postupa kada se stane u kući? pa jedno i drugo, znači niti pretjerana blagost, niti pretjerana strogoća ne daju rezultate koji se traže od terbije od odgoja. Kod neke djece je vidno i primjetno da su tvrdoglavi i da su uporni u svome stavu. Znači, kada nešto zasrta i kada nešto zamisli, on to mora ostvariti i ide naprijed do zadnjeg. Kažu stručnjaci, učenjaci iz ove oblasti, da je takvo ponašanje djeteta do pete godine normalno. Znači da se djete ponaša i da bude tako uporno i tvrdoglavo u svojim stavima do pete godine da je to normalno. Nakon toga već to je ahlak. I to je ponašanje koje dijete sebi uzelo, koje se treba mijenjati. Koje se treba mijenjati. No međutim, ponekad roditelj svojim postupcima učini da se dijete tako ponaša. Ti bivaš razlogom ili sebevom da dijete znači zauzme takav, takav stav. Jer opterećuješ, na primjer, dijete nečim što ne može. Uhodiš ga svaku malu i veliku stvar ti moraš vidjeti šta je on uradio. Nema dijete svoje intime. Znači sve ti moraš znati. Brojiš mu udisaje i izdisaje. I onda dovedeš znači dijete ti do tog stepena da tako postupa. Jer tvoje reakcije kada je on u pitanju su komentari i osude. A, stali komentari i osude. I onda dijete, ti mu znači svojim ponašanjem promijeniš njegov a, ahlak ili promijeniš njegovo, njegovo ponašanje. Jer to je mimo mogućnosti djeteta. Ljudi odrasli to ne mogu podnijeti. Da te neko uhodi svaku tvoju stopu i svaki korak. Gdje si bio, šta si uradio, šta si rekao, za svaku riješ da te obračunava. Pa to bi ti dosadilo, ne znam ko da ti je majka, rođina i otac, to bi ti dosadilo. I možda bi jednoga dana realno. A da ne kažemo, da ne kažemo, dijete. <clears throat> Ima jedno pravilo koje je jako bitno kada je u pitanju odgoj djece. I mislim da to pravilo trebamo napisati i da je uvijek ispred naših očiju. Da ga imamo na umu. A to pravilo glasi Tifluke lejse enu. Tvoje dijete nije ti. Tvoje dijete nije ti. Ovo pravilo kada bismo razumjeli i kada bismo ga primijenili u životu, nestali bi mnogi problemi sa kojima se susrećemo kada je u pitanju odgoj djeca. Nije ti dozvoljeno ni u kom slučaju da postupke svoga djeteta važeš sa svojim postupcima. Jer dijete tvoje nije ni u kom pogledu kao ti. Ni njegovo tijelo, ni njegov razum, ni njegovi postupci, ni ništa nije kao ti, pa kako ga onda možeš ravnati sa sobom? To bi bilo isto kao da čovjeka, seljaka, zemljoradnika, poljoprivrednika, dovedete kod građevinskog inženjera i kažete, pazi, mora nacrt i plan zgrade biti isti. I kada nije, kaže vaš seljak. Ista stvar. Razum seljaka i njegovo njegova spoznaja i njegova naučna deređa nije kao deređa inženjera. I čovjeka koji je završio školu. Oni se razlikuju. U, uveliko se razlikuju. E moraš pristupati, znači svakom od njih, shodno onome što on posjeduje i shodno njegovim, znači njegovim mogućnostima. Pa ako ne budeš imao ovo pravilo pred očima, dijete raste u pogrešnom odgoju. I onda nakon toga to se negativno reflektira u njegovom kasnijem životu. Neminovno. Neminovno da će on istu metodu primijeniti kad su njegova djeca u pitanju. Jer je tako odgojen. Teško je čovjeka promijeniti, teško je njegov odgoj promijeniti. Na primjer, dođe ti djete iz škole i donijelo loše ocjene ili lošu ocjenu iz jednog ispita. Ti kažeš njemu, slušaj, ja sam znao da si ti propalitet od prvog dana. Znači, kada ti ništa nisi pokazao što bi čovjeka razveselilo. To se vidi da si ti propalica i da ti to ne možeš i da ti to ne znaš i da si ti i pomnožiš ga sa nulom odmah. Mogao si mu reći, pogledaj, ove ocjene koje si donio, list mu pokažeš, ja nisam zadovoljan sa ocjenama. I ja sam očekivao od tebe da će ocjene biti bolje, jer znam da ti to možeš. Ali si podbacio zbog ovoga ili onoga razloga. A znam da ti to može. I uvjer, uvjeren sam da će naredni put ocjene biti bolje nego što su sad. Pa si mu osudio, šta, njegov nemar i njegov ispit koga je slabo uradio, ali si mu s druge strane, i pokazao si svoju ljutju, da nisi s otim zadovoljan, ali si mu s druge strane otvorio vrata nade. I kazao mu da će drugi ispit biti šta? Bolje od to. Pa nisi osudio njegovu ličnost, nego si osudio šta? Ocijeno. I zato je bitno kada osuđivaš čovjeka, ili kada mu prigovaraš, ili repliku daješ na njegov postupak, e, daj komentar na postupak. Nemoj spominjati njega, ti si takav, ti si... Ne, tvoj postupak, ti si u redu kao čovjek, tvoj postupak nije bio u redu. Pa se razlikuje kada ti kažeš čovjeku da on nije u redu i kada kažeš da šta da postupa, jer jedna se stvar ni, može promijeniti, ali kada nešto u osnovi nije u redu, onda nema, to samo može promijeniti. A to se više ne može popraviti. Je tako? Ili je popravljanje toga jako, jako teško. ako se naljutiš za svaku stvar, djete to gleda, braćo, morate znati, ispomnjali smo to, koliko se sjećamo, da je osnovni odgoj djeteta u kući. I ono što djete čini van kuće, da je to u stvari, a ovaj, jedan prenosnik, reflektor onoga što se dešava unutar četiri zira. Pa ako se ti ljutiš za svaku stvar, tvoje dijete odrasta u tom svijetu, u takvom jednom ambijentu. I ono će se ljutiti za, za svaku stvar, za sitni, za veliku i za malu. I zato vidite djecu čiji su roditelji agresivni, da ni oni se ne mogu igrati sa djecom normalno. To je tako i ne može biti drugačije nikad. Osim da uzvišenje Allah zaužel dadne da djete bude, ali općenito, pa globalno govoreći, djeca su takva. Jer djeca raste i ona se ne može igrati, ona se stalno ljuti. On je stalno protiv, njemu je on osjeća stalno da mu uči kakva nepravda i tako dalje. Jer raste znači u takvom jednom okruženju i u jednom takvom odgoju. A da ne govorimo o tome kada odraste kakav će biti. Bez sumnje I sa prijateljima, i sa rođacima, i sa roditeljima, i sa e, bračnim drugom i, i tako, i tako dalje. Imaju brojne osobine koje treba čovjek koji je odgajatelj da ima pri sebi da bi njegov odgoj bio produktivan. Mi ćemo spomenuti nekoliko tih osobina i kratko nešto o njima kazati. A došle su i mnoge od njih kroz naš govor, znači o odgajanju i doći u narednim predavanjima koje ćemo imati šalotela o ovoj, o ovoj temi. Prvo, blagost i nježnost. Prva osobina koju čovjek odgajatelj mora imati pri sebi je blagost i nježnost. Bileži ima muslim u svome sahih od, od Ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže, rekao je poslanik sallallahu sallame, Ešeđu Abdul Qaisu inne fike hasletajni, hasletajni, juhibuhum Allahu wa Rasulu. U tebi kaže, ili pri imaju dva svojstva, ta dva svojstva voli Allah, te barak teala, El hilmu wal anah. Nježnost i blagost. Pa je poslanik sallallahu alejhi pohvalio ešeđu ova dva svojstva i kazao da ih uzvišeni Allah te barake ve teala voli. I došlo je kod imama Ahmeda sa dobrim lancem prenosilaca, a neki ovaj hadis ocjenuju kao sahih, kao vjerodostojan, da je poslanik sa osreme rekao el kelimetu el lejinetu sadaka Lijepa, blaga, nježna riječ je sadaka. Znači da kažeš lijepu ili blagu, nježnu riječ, to je sadaka. Pogledajte, znači koliko poslanik sa osrame ovdje potencira na, na lijepu riječ, na blagost. I kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون Oni koji se klonu, koji se prođu velikih grijeha i nemorala i koji kada se naljute opraštaju ljudima. Kada se naljute šta radi? Opraštaju. Šta mislite onda kakvi su kada su zadovoljni? Ako oprostiš čovjeku kada si ljut na njega, onda ćeš mu kudi kamo lakše oprostiti kada si šta? Zadovoljan ili kada nisi ljut na njega. Pa je pohvalio one koji opraštaju kada su ljuti. Jer čovjek lakše oprosti kada je u halu i stanju zadovoljstva. No međutim, kada je ljud, tada čovjek teško ili mnogi ljudi teško opraštaju. I došlo je kod imama Ebu Davuda u sunami sa ispravim lancem prenosivaca da je poslanik sa osanama rekao La jedhulu l'đennete el dževavu ولا الجعذري neće ući u džennet dvije skupine ljudi. El džavao, to je čovjek koji je krut, koji je grub. Ol el džavari i čovjek koji je oholnik. Neće ući u džennet. Tako kaže ko? A pa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Neće ući u džennet. Jer čovjek koji je grub, neće nikome koristiti. Znači, samo, samo pesad će i nered po zemlji širiti. Kako u svojoj porodici, tako i mimo porodice. A čovjek isto koji je oholnik, Kako možeš obožavati Allaha, ti ohol? I kako možeš surađivati sa ljudima, a ti ohol? Znači, nema niti suradnje, niti ima ispravno, niti ima ispravno obožavanje. I došla kod imama Ahmeda od Huzeyfa, radijallahu anhu, da je poslanik sa osanem rekao, Ela uhbirukum, ela uhbirukum bi šerri ibadillah. Zar nećete da vas obavijestim o, o, o najgorim Allahovim stvarima? Kažu, hoćemo Allaho poslaniće, kaže el fav, el mustek. Čovjek koji je grub i čovjek koji je oholik. Koja kaže, šarru ibadillah. Najgori Allahovi robovi. Ko su najgori dvojica? Grubijan i oholik. Pogledajte, najgori neće ući u džennet. Pogledajte kakve mi svojstvo opisuju hadisi poslanika, sallallahu alaihi sallam. I bileži imam vakije u svome djelu Zuhd od Omera radijallahu anhu da je rekao ليس شيء نحب إلى الله عز وجل ولا أعم نفعا من الحلم nema ni jednog svojstva koje je draže Allahu te barake wa ta'ala i koje je korisnije opće korisno od blagosti. Od blagosti. I o blagosti smo posebno govorili i o tome imamo posebno predavanje. Kaže Abdullah ibn Tahir, ušao sam kod Me'muna. Ko je Me'mun? Halifa bio u svoje vrijeme, halifa muslimana. Halifa muslimana, kaže, ušao sam kod njega, pa je rekao, pozvao je ja gulam, poziva slugu da dođe, kaže, dječače, zove ga tako. Pa se nije odazvao. Pa je rekao, ja gulam sa povišenim tonom. Pa je dječak se javio. Šta je? Prodala se na koga? Na halifu muslimana. Kaže, zar dječak ili sluga nema pravo da jede i da pije? Dok se kaže, odmaknem, odmah vićeš dječače. Odmah me dozivaš. Kako ja, kaže, prava je? Zna je nikakva prava. Kaže, Abdullah ibn Tahir, pa je Me'mun oborio glavu. Spustio glavu i gleda ispred sebe. Kaže, pa nisam sumnjao, nimalo da će mi narediti da mu odsjećam glavu da ga kazi. Kako može tako da se ponaša sa halifom? Kaže, pa je šutao jedno vrijeme, pa je digao glavu, pa je rekao, o Abdullah. Kaže, kada čovjek popravi svoj ahlak, kada bude lijepog ahlaka, pogorša se ahlak njegovog sluge. A kaže, mi nećemo da budemo ružnog ahlaka da bi se popravio ahlak sluge. Evo, kako će popraviti ahlak sluge kada on bude sa njim žestok i oštar, tada će sluga biti u redu. No, međutim, kada se ti popraviš, kaže, ali mi, ovo je, ovo je pravilo. Neće čovjek zbog toga što mu neko čini nasilje ili a, a, a, nepravdu, da i on njemu čini nepravdu. Ne. Ula tehun men haneke. I nemoj pronevjeriti onoga koji tebe pronevjerio. Imaš pravo na osvetu. To ti je šarijet dozvolio. Ali nemaš pravo da mu činiš nepravdu, iako je tebe učinio nepravdu. Drugo svojstvo je el Elkalbu rahim, da ima čovjek blago srce, da ima milostivo srce, da ima milostivo srce. I uzvišan je Allah te barek te Allah spominje rahmet u Kur'anu na više od dvije stotine mjesta. I došlo je, došla je skupina hadisa, veliki broj hadisa koji govore o ome, spomenut ću vam neke od njih. Bileže Buharije muslimu debu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu sallam rekao kada je uzvišen Allah stvorio ljude kada je stvorio stvorenja zapis, a, napisao je knjigu koja je kod njega iznad Arša i u njoj stoji inna rahmeti taglibu gadabi u toj knjizi stoji između ostalog što je zapisano moja milost je pretekla moju srđu I bileži Buharija i Muslim također, od Abdullaha ibn Amra, da je poslanik sa osaneme rekao milostivima smilovat će se milostivi. Smilujte se onima koji su na zemlji, smilovat će vam se onaj koji je na nebesima. I bileže Buharija i Muslim od Đalira ibn Abdullah al-Beđelija, da je poslanik sa osaneme rekao Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv prema ljudima. Ako nisi milostiv, neće se više ne Allah smilovati. I došao kod imala Al-Bezara sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ebu se vidjela Hudrija, da je poslanik sa osvajme rekao da u ta'alemune kadre rahmetillah letekeltum alija. Da znate a obim Allahove te barake od tala milosti, Na nju biste se oslonili i ništa ne biste radili. Kada bi čovjek znao kolika Allah uzrema milost, kazao bi gotovo je. Ni namaz, ni post, zirke, ni hađ, ni ništa. Završeno. Nemoguće, džennet je i ništa drugo. Kada bi znao šta? Obima, jer on ima, devet, tebara kao tala, ima 99 stotinu milosti, jedno je spustio nama, a 99 ostavio I od te jedne milosti svi ljudi, od Adem Ali Islam do zadnjeg čovjeka, vole svoju djecu, vole svoju rodbinu, vole svoje komšije, voliš e, Allahova stvorenja, voliš vjernike, voliš Allah, sve je zadržano šta u toj? Pa koliko je milijardi i milijardi prošlo ljudi i koliko je te ljubavi kada bi se vagala, to bi to bi ispunilo i nebesa i zem, sve. To je samo jedna milost koja je spuštena među nas. Da je spušteno više milosti ljudi, možda, možda bi Eh, određeni ljudi ovaj preselili od, od, od velike milosti ili ljubavi prema djetetu i tako dalje. Možda bi ga počeo obožavati, a ja zan bila, od te velike ljubavi. Pa je uzvišen Allah spustio samo jednu. A kaže se u jednoj predaji da svaka od tih milosti ispunjava ono što između nebesa i zemlje. Jedna. A šta mislite 29 koje su ostavljene za vjerni? Pa kaže da znate milost Allahovu te barak i otala, ne biste ništa radili. I zato ovo čovjek kada zna, ovo mu daje morala i daje mu žara da radi i da ustaje na pravom putu, da zna da ima milostivog gospodara, boji se njegove kazne, da će ga kazniti za eventualne propuste, ali isto tako s druge strane se nadaš da ćeš, da ćeš uspjeti, da će ti uzvišeni Allah ovaj ukazati nešto od svoje milosti, te barake, oteana. I vidiš imam Tirmizi, i ocenio je predaju kao vjerodostojnu od Abdullaha ibn Amra, da je poslanik s.a.v. rekao Lej se minna menem jerham sagirana. Nije od nas ko nije milostiv prema djeci. Ovo je najjasniji hadis po ovom pitanju. Lej se minna. Nije od nas ko nije milostiv prema našim mla, malima ili djeci, mlađima. Nije od nas. U jarifu šarafe kebirina i ko ne poznaje pravo starijeg. Nije od nas. Je čovjek koji se ne zna lijepo obhoditi prema djeci. I čovjek koji ne zna poštovati starijeg, nije od nas. Šta nije od nas? Nije to, te dva, ta dva svojstva nisu od upute poslanika sa osrme, niti u tom segmentu on pripada Rasulullahu sa osrme i njegovom ahlaku, njegovoj terbiji koju on, koje on upražnjava nije od nas, znači ne znači ovdje da čovjek nije muslima, nego nije u tom segmentu. I došla je u predaj koji ubliže vam Tirmizi Ebu Davud i kaže imam Tirmizi i šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, da je od Ebu Horeire i kažu da ova predaja dobra, da je poslanik sa osaname rekao La tunzeu rahmetu illa min šaqi. Rahmet neće biti odvojen osim iz srca pravog nesretnika. Čovjek koji nema rahmeta, Kako je došao onaj čovjek i kaže, kada je vidio poslanika sa osam da ljubi djecu? Kaže, Allah poslaniče, vi kaže, ljubite djecu? Kaže, imam desetero, ali nikad jedno poljubio nisam. Kaže, evo emliku leke in kjana Allahoka neza rahmete min kalbik. Kaže, pa šta ti ja mogu ako ti je Allah odvojio milosti iz tvoje srce? Uskratio ti taj hajde, uskratio, uskratio ti tu blagodat. Ja zaista ne posjedujem onda ništa. I došlo u hadisu koga bilježi vam tabarani sa dobrim lancem prenoslaca od Ebu Sa Rešarija, da je poslanik sa osanima rekao Len minu hatta tarahan. Nećete vjerovati dok ne budete milostivi jedni prema drugim. Nećete vjerovati. Znači nema potpunog i pravog vjerovanja. Kaže Allah poslaniće, pa mi smo svi milostivi. Kaže, ma nije to. Nije, kaže, milost da budeš milostivi prema svome prijatelju, prema svom jaranu. Ili prema svome ocu ili majici koji su blizu tebe, to svakako. Nego kaže, dok ne budeš milostivi prema svim ljudima općenit. To je ta milost koja se traži u protivnom. Svi su ljudi milostivi prema, prema nekom. Treće, da savjetuje onoga koga odgaja ili dijete s vremena na vrijeme. Znači, i da bira pogodno vrijeme za savjetovanje. Došao u Slimovom sahihu da je Abdullah ibn Mesaud svakog četvrtka govorio ashabima i obraćao im se. Pa su kazali jednoga dana kada bi nam govorio o ashabu Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada bi nam govorio svaki dan da se okoristimo od znanja koje ti imaš, pa kaže, ne, poslanik, sallallahu alaihi wa nama je govorio jedan put sedmično. Pa bojim se, kaže, da vam ne dosadim. Pa ako bi dosadio čovjeku da mu govoriš o vjeri, da mu pričaš svaki dan, i to je zaista činjenica da je tako, što mislite da kako je kada savjetuješ i ukazuješ na greške? Sigurno da to teže pada. Pa treba znači biti samo periodično i onoliko koliko je nužno i koliko je i koliko je potrebno. Pa ako bi dosadio onome ko koga savjetuješ ili, ili kome govoriš o vjeri, pa još teža je situacija u pogledu onoga ko ne voli u osnovi da mu govoriš. Ebu Hanife je govorio svojim učenicima, kaže, ne pričaj svoj fik, učenicima koje je pučao e, Ebu Jusfu, Mohamedu, Zufaru i drugima, kaže, ne pričaj svoj fik, osim onome ko izgara za njim. Ha? Niko tebe neće prisiliti da doješ na silu, da sjedneš na koljenu, da ti slušaš o vjeru. Ne moraš. Niti takav zaslužuje da opće da slušaš. Nego kaže, pričaj fik onome koji izgara za fikovi, ko voli fik. Kaže, tome pričaj takav zaslužuje da mu, da mu pričaš i da mu govoriš. Pa nije svaka situacija i vrijeme nije pogodno da ljudima govoriš i da ga savjetuješ. Vi znate kada su dva čovjeka u džami se posvađala, pa jedan pocrvenio. Vrate mu žile nabrekle od, od, od, od silne uh, ljutnje. Pa je rekao Rasulullah s.a.v. kaže, ja znam riječi koje kada bi ih kazao ovaj čovjek, otišlo bi od njega ono što je našao pri sebi. Znači, ljutnja koju ima, otišlo bi. Kaže, audhu bin lahi mine šeitan iz rođenja. Drugi ashab bio tu i odmah je otišao i spomenuo mu te riječi. Kaže, čuo sam poslanika, sa osrme, da kaže, kada bi ti rekao, audhu bin lahi mine šeitan iz da bi prestala ljutnja. Pa se okrenuo prema njemu, kaže, etaranen međnuni, e, e, e međnunen taranin, kaže, vidiš li ti, kaže da sam ja, smatraš me glupim, čuo da je to kazao ko? Poslanik sa Valasa. No, međutim, pogledajte ovdje dvije razlike. Resulullah sa sveme zna da vrijeme ljutnje nije vrijeme za savjetovanje. Pa je rekao, on je to samo dao kao komentar. Kaže, ja znam riječ, kada bi sada ovaj čovjek izgovorio, otišla bi ljutnja. U protivnom je poslanik sa ustao do njega i ovaj, rekao mu, o Allahov robe, da izgovori što i te riječi od šabnjuka. Ne nije, nego je samo dao komentar. Ali ovaj ashab nije se mogao strpiti i nije poznavao ono što poznaje poslanik sa osrme, pa je otišao i obavijestio ga, pa je napravio šta? Gore. Pa nije svako vrijeme kada je čovjek ljut, ne treba kazati idem ga ja na savjet. Ne, čovjek se savjetuje tada. Pusti ga da se ohladi, da sve prođu događaj i onda nakon toga čovjek ima vremena da vrati film, znači da pogleda šta se dešavalo, da prizna svoju grešku, i da nakon toga jeli, da, da, da, da nastoji jeli, da, je, da je popravi koliko je u, u mogućnosti. Četvrta stvar, da uzme uvijek lakšu od dvije stvari. Da uzme uvijek lakšu od dvije stvari. Došlo je kod Buharije i kod muslima da je od Ajša radi Allah ta'ala da je kazala ma huđir Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bejne emreni kaptu illa vohtara ej serahuma malim jekom isman nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada birao između dvije stvari a da nije odabrao ono koja je lakša u kojoj nema grija Znači, kada je god imao priliku da bira između dvije stvari, uvijek je odabrao lakšu u kojoj nema grija. A kaže, ako je bio grije, onda je bio najdalji čovjek od toga. I dalje kaže Aisha Allahu ta'ala anha, on, oman takama Rasulullah sallallahu sallam ili nefsihi min šeim qat. Nikada poslanik sallallahu sallam nije se svetio zbog svoga prava. I ovo je jako bitna stvar. Ovo je ovo je biser koji ko sebi priušti koga uzme ima će veliko dobro. Da se čovjek nikad ne sveti ljudima zbog svoga prava. Kako svoga prava? Neko ti učinio nepravdu tebi. Nije nepravdu islamu. Ti nisi islam. Kogod da si. Ti ne predstavljaš islam. Ti si musliman. I čovjek od muslimana. I ako ti neko učini nepravdu, ne možeš kazati čini se nepravda islamu. Ne. Čini se nepravda tebi. Kada tebi neko učini nepravdu, nemoj se nikada ljudima sveti zbog nepravde koja je učinjena tebi. Osveti se kako je poslanik osvetio se kada se prekorači Allahove granice. I kada treba, mora biti kazna. Ili mora biti osveta ako je zaslužuje, ako je šarijat traži. No međutim, ti kao osoba, što ti god ko uradi, već unapred oprosti čovjek, oprosti svim ljudima, unapred ono što ti uradi. Šta god od muslimana ko da ti uradi, oprosti mu to već unapred. I nemoj se svet zbog tvoga, tvoga prava. To nije radio najbolji rob koji imao pravo da se osveti svakome za njegov pogled koji nije bio na mjestu ili osmijeh koji nije upućen da mu se sveti jer je bio najbolji Allahov rob e, koji je svojim stopalima gazio površinu zemaljske kugle, nije to radio, pa onda nemaš niti pravo da to radiš. Niti je to da hlaka musliman. Nemoj se svetiti zbog svoga prava i zbog svoje duše. Nego ako je osveta, onda neka bude radi Allaha te barake i neka rad bude radi njegovih propisa i neka bude radi njegove vjere. Znači da čovjek izabere šta? Težu stvar, tako? Lakšu. Da Izabere lakšu stvar. Jer ponekad braće ljudi smatraju da je teže, da je to bolje, da je to sigurnije i da je to, i da je to od, od, od vjere tako. To je pogrešno. Kad dođe teža i lakša stvar, šta je sigurnije od ovo dvoje uzeti? Ko će mi kazati? Hajde cale. Lakša, pravo se. Bolje je uzeti, braće, onu stvar koja ima jači argument. Ha? Koja ima jače dokaze, ta se uzma. Imate vi ponekad dvije stvari. Jedna i druga. Ali jedna od njih ima jače argumente. Bilo da je lakša ili teža, koja ima jače argumente i koja je potvrđenija na ako druga ima blijed ili slab argument, onda je preča ona koja ima jače argumente. Ili u vremenu da kažemo, možeš izabrati jednu i drugo. Ali kada se poistovije dvije stvari, možeš i težu i lakšu, ali u šarijetu sve jedno šta uradio, onda kažemo tebi je sunet da uzmeš šta lakšu i da sebe ne, opter, ne preopterećuješ, jer ako je poslanik, sa sam uzimao olakšice koje su osnovane u šarijetu, nemoj ti živi bio ići mimo to. Govorimo o osnovanim olakšicama u šarijetu. Bileži vam Ahmed Tabarani, salancem lancem za koga kaže Ahmed Šakir, da je vjerodostojan. Kaže vam rahiste mi da je dobar, a šeha Albani mu je prigovorio da je jedan čovjek došao Ibn Omeru i kaže mu ja mogu, kaže, da postim na putu. Zar neću postiti? Mogu izdržati post na putu normalno. A vi znate kakav je bio post na putu njihovo vrijeme? Pustinje, deve, dugi putevi. Pa mu kaže Ibn Omer, Ništa mu ne odgovara. Kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi sallam, čime mu odgovara? Hadisom. Nije mu rekao ni deni, nemoj, ni smiješ i ne smiješ, nego kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je rekao, men nem jakbel ruhsat Allah, kane alaihi min al ismi, mislo džibale arfe. Kaže, ko ne prihvati Allahovu olakšicu, on će imati grijeh koliko je brdo alefat. Šta, ko ne prihvati? Allahovu olakšicu, on će imati grijeh koliko bude arafa. I kako došlo u drugom hadisu, ko posti preko cijele godine, bilježi taberani, te hadis, inšala je dobar, ko posti tokom cijele godine, bez prekrija, kaže on je ovako u džahannimskim okovima. Pa dobro, ja radim hajde, postim cijele godine, zašto sam u okovima? Nije to! Poslanik sam sve je rekao, Davudov post, dan postiš, a dan prekidaš, to je najbolji post, kaže Abdullah ibn Amr, Allah upostniče, ja mogu više od toga, ja sam spreman, kaže, nema više od toga, mogu bolje od toga, kaže, nema bolje od toga završen. To je najbolje. I ako dodaš na to, onda se ponovo vratio na skalu od ozda. Nisi više gore, nego se vratio dole nazad. Jer vjera znači nije po osjećajima, po emocijama, po tvojim mišicama i po snagi, nego je vjera po dokazima i po argumentima i po uputi poslanika sallallahu alaihi wa alaihi sebi. Ali ovdje govorimo o olakšicama koje imaju utemeljenje u šarijatu. Ovo je jako bitno. Ne olakšice koje su harami, i neko dao olakšicu i onda čovjek, ne, ne, ne, nego olakšice koje imaju utemeljenje u argumentima. To su znači olakšice koje su validne u, validne u šelju. Dalje, peta stvar, da čovjek bude daleko od, od srđbe. I o tome smo govorili, znači u prošlom predavanju spominjali neke pogrde srđbe, a, i neki su ispravni prethodnici govorili da se najmanje ljute najpametniji ljudi. Najpametniji ljudi se kaže najmanje ljudi. Jer sržba ti je najveći neprijatelj. Više tvoj razum ne vlada tobom, nego šeitan vlada tobom. I čini znači ono što želi i kako hoće. A tvoj razum je negdje postavljen. Čeka, tek kada se čovjek podljuti i kaže Subhanallah, kamo sreće da nisam radio to i to, kamo sreće da nisam rekao to i to, gotovo je. Pa je sržba tvoj veliki neprijatelj. Kaže šeho Islam Ibn Kajim u svome dijelu al tawaid ljudi, ljudi će, kaže, ući u džahennem sa tri strane, sa troje vrata. Ući će, kaže, sa vrata šehevata. To su, šta? Strasti. Jer čovjek daje prijednost, prijednost svojim strastima nad propisima Allahovim tebarka. I to smo jučer spomnjali na Desu Akidi, tako? Kad daješ prednost svojim strastima nad propisima Allahovim tebarka pa ga to odvede u džehennem. Drugi će ući sa vrata šubuhata, a to sumnje. Pa sumnje rezultiraju krnjavošću u vjeri. Ili da na kraju čovjek posumnja u svoju vjeru. Pa da nema ispravne vjerovanje, da nema iman potpuno. Ili da uništi njegovu osnovu, ili da uništi sve do osnove. I kaže treća vrata, vrata srđbe, koja će rezultirati kvarenjem odnosa između ljudi. I zaista je tako. Znači, Ibn Lukaim je ovdje pogodio, znači, a, način i, i razloge koji će ljude uvoditi u džahennu. Šehor, strasti, šubuhati sumnje i srđba, znači žestoka mržnja. Spominje imam El Mawardi u svome dijelu Edebu Dunja od Din na 250. stranici kaže إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار كاجي دوبرو سيتشوواي أوني أوني فيليكي سرجبي كادا تشوويك بيوا بان سبي Jer kaže, ona vodi ka ponižavajućem izvinjenju. Je tako? Razljutiš se, kažeš i onda kažeš, ala, izvin. Dobro, pa je preče bilo da to nisi uradio, a da ne, jer je svako izvinjenje svako traženje izvinjenja je halala je šta? Poniženje? Svakako poniženje. Uradio znači nekome nepravdu, pa kažeš da te halal halali, to je poniženje. Pa je preče čovjeku da to ne radi i da sebe ne mora izlagati, a jeli, to je neugodna situacija. A došlo je u hadisu koga bilježi Abdujan Makdisi, u svojom djelu na hadisu Muhtara, a, od se Ibn Malika sa dobrim lancem pronosilaca da je poslanik sallallahu sallam rekao i jake po kulle emrin ju'tezaru minhu kaže, dobro se čuvaj svake stvari zbog koje ćeš se morati izvinjavati. Ovo su, braće, subhanallah, riječi poslanika, sallallahu sveme, su zaista dželame al kelim. Riječi je zgrovitog značenja, koja jedna riječ je temelj za, za, za čovjek u njegovom životu. Pazi se svega što ćeš se morati izvinjavati. Onega zbog čega ćeš se morati izvinjavati ljudima. Čuvaj se toga. I koliko bi stvari čovjek u svome životu poštedio sebe, koliko bi neprijatnih situacija izbjegao kada bi ovaj hadis primjerio u svome životu. Kao što kaže u drugom hadisku epidemizije, kada kažeš sa nekim, kada, e, sa nekim uh, e, prijateljiš, nemoj ga, kaže, zavoljeti previše pretjeranom ljubavlju, kaže, možda jednoga dana ti bude među vama neprijateljstvo, pa će ti biti teško što je to neprijateljstvo palo od njega. A kaže, kada sa nekim neprijateljuješ, Nemoj biti žestok iz okorjele onaj neprijatelj, možda jednog dana budeš prijatelj pa ćete biti stil što se radi i kako se prijatelj. Wallahi hadis zlatnim slojima da ga zapišemo. I na svako mjesto ga postavimo, nismo mu dali njegovo pravo. Nemoj pretirano voljeti da izgubiš razum od ljubavi prema određenoj osobi i onda ona sutra bude tvoj neprijatelj i to ti najteže palo zbog čega se A isto tako kada neprijateljiš, nemoj biti žestok i neprijatelj jer ćete možda sutra biti bliski i raniti i, i teški prijatelji, ovaj, pa će ti biti sramota pogled mu oči zbog nešto se radi. Ili ćeš se morati svaki put ga sredneš izvinuti zbog nečega što, što se dešavalo u, u prošlosti. I šesta stvar koju sam htio da spomenem ovdje, iako kažemo neke od ovih stvari će nam najići sigurno kroz predavanje, neke smo spominjali, jeste da čovjek bude umjeren. Da čovjek bude umjeren i da se drži te sredine. Da ne bude od onih koje tjeraju ljude od sebe. Kako kaže poslanik Salasaleme, rekao je in ne minku mu refirin. Ima od vas ljudi koji tjeraju ljude od sebe. Kome je to rekao? Muazu ibn Džebelu i rekao je to u Beju ibn Kjavu. Dvije priče su se desile različite sa dva sahaba. Jedna je vezana za sabah, druga je vezana za jaciju. Priča uh, Ubeja ibn Kjaba je vezana za, jat, za Sabah, a Muazova za Jaciju. I njima je dvojica, kao kaže od vas, ima ljudi koji tjeraju ljudi Kada su predvodili namazu, pa su oduljili namaz toliko da su opteretili ljudi. Pa je ta umjerenost bitna u svemu. To je taj srednji put okedalike džalnakog umetem vasafem. I mi smo vas tako učinili srednjim, srednjim umetom. Isto tako od grešaka koji se pojavljuju u odgoju jeste da roditelj uči svoje dijete da se ponosi sa onim što on ima od imetka. I da ga uči čija su djeca bogata, a čija su djeca siromašna. I dijete odmah zna koliko para ima, ko je na kakvoj deređi, ko kako vozi sve, ko kako auto vozi sve, on to već zna poredati i zna ko je gdje se klasificira to i zna s kim će se družiti, tako da to je površno. To je krnjav odgoj. Islamski učenjac se razilaze, da li je bolji siroma koji sabura ili je bolji bogataš koji šučura i zahvaljuje. Koji je bolji? To je poznato razilaženje među ulemom. Pa kaže jedan dio uleme, bolji je čovjek bogat koji zahvaljuju Allahu i koristite blagodat i to bogatstvo u zadovoljstvo Allaha za uđan. I to dokazuju hadisom poslanika sa osreme Zehebe ehlu duthur bil uđur Jusallune keman usalli Ujesumune keman esum Ujete saddakune bi fadli emuvalihim Došli su e, siromasi i kažu poslaniku ja, o Allahu poslaniče odeše, kaže, bogataš sa svim nagradama ništa nam ne ostane Kaže, klanjaju kako mi klanjamo i poste kako postimo i kaže, daju imaju odakle, a mi nemamo. Pa dokazuju tim hadis. Dok drugi kažu, ne, bolji je čovjek koji je siromašan i koji sabura. I to dokazuju hadisom poslanika, sallallahu sallame, u kome stoji, kaže, siromašni muhađini će ući u džennet 500 godina prije bogati. A, ko je sad bolji? Priuđe u džennet, kaže, 500 godina, braća. 500 godina, 5 godina je puno, a 500 godina u džennetu da se naslađivaš prije bogatog muhađira. Šta je onda sa drugim ljudima koji nisu ni asarijeni muhađire, niti su blizu mi, niti su osjetili miris muhađiren sad. A u drugoj predaji koju bilježi Tirmizi, evo iz predaje Rodostojne, kaže ući će siromašni muslimani, sad govori općenito šta o, o muslimanima, 500 godina prije, u stvari kaže, ući će bogati muslimani prije siromašni za pola dana. A pola dana. Ovi će ući na sabah, ovi će ući na podne. Jel u redu? Samo što je tamo dan hiljad godina. Jel u redu? O ina jomen, a inda rabbike ke elfi sanati mimate u tu. I jedan dan kod koga gospodara je kao hiljad godina kao što vi računate. Pa pola dana je koliko godina? Pa opet vam je iskreno, tako? I prvi i drugi hadis. Nema u riječima poslanika sa osrame kontradiktornosti. Jer to je došlo iz svjetiljske, svjetiljke poslanstva. No, međutim, šehol islam je sjeo na mjesto sudije i presudio. Šehol islam je nutaj mi Kaže, bolji od njih dvojice onaj koji je bogobojazniji. I kaže, sve je potakt inne akramekum inda Allahi etqakum. Najbolji od vas kod Allah su oni koji su najbogobojazni. I presuda da su zadovoljni jedni i drugi. Rahimahullahu ta'ala. Pogledajte Ata ibn Abi Rebah. Ata ibn Abi Rebah bio je crnac. Bio je, a, nije vidio na jedno, bio je čarap. Bio je Eftas, imao je mahanu u nos, nos bio plostat sa tijelom, jel, sa, sa lice. Bio je šlagiran. Bio je šepav na jednu nogu. Odsječena mu jedna ruka. Pa je nakon toga oslijepio. Ha? Ste vidjeli? Znači, prvo bio je crn, to je znači u tim podnebljima e, nije bila pohvalna jeli, boja kože bio je čora, imao je znači, problema sa, sa nosom, bio je ovaj, plasat nos, bio je šlagiran, bio je eh, šepav, odsječena mu jedna ruka i na kraju oslijepio. Sedam stvari, ne zna se koja teža koja mi je iskušan. Kaže imam Zehebi, kad je govorio o njemu, u Sijevu, Elaminu Bela, u petom domu na 78. strani, kaže ovako. El imam, šejhul islam muftin haram. Ne treba vam prevoditi, sve ste razumijeli. Imam, šehul islam, muftija haram. Pored svoj stav. I kako sam se obradovao kada sam našao kod imama Kastinija u njegovom dijelu Lofejat. On je umro 804. hijđarske godine, ovaj Alim. Kada je govorio o Atal, spomenuo je njegove osobine i onda kaže ovako, kaže, Fela ilmu lejse bil džemal, kaže, znanje nije po ljepoti. Ona bil mal, niti je po bogatstvu kaže wa inma huwa nurun yadahu Allahu fi sadri man yasha min 'ibadihi kaže to je svjetlo kome Allah stavlja u srca od svojih robova kome može subhan pore si svoj stava kaže šejhul islam pa ga je njegovo znanje i njegova takva su ga uzdigli deređe kaže se da je živio 100 godina u njegovoj biografiji spomnje i da je obavio 70 hadževa <clears throat> rahimahullah ta'ala jedan od, od od, od časnih ashaba i poznatih jenalima koji su živjeli u to vrijeme u, u Mekiji. Rahimahullahu ta'ala wa radijan. Pa su se ljudi okupljali oko njega. Siromašni i bogati. Mladi i stari. Svi su ga pitali i svima je on bio jeli, ovaj izbor sa koga su se, sa koga su se napajali. Isto tako od grešaka u odgoju jeste da se djetetu a priušti sve što želi. Znači sve što dijete, što god upre prst, mora dijete imati. To je pogrešno. Pa je recimo pogrešno da čovjek priušti svome djetetu ono što je poznato kao PlayStation. Ja neću govoriti ovdje sada o televizoru. Ja vjerujem da ste vi televizor davno izbacili svoje kuće. I da to više nema vaše kuće. I mogu vam kazati da je danas prisutan ovdje među nama Ebu Džahn. I Utbe ibn Rabija. I Umeji ibn Halef. I Ukbe ibn Muayet. I Šejbe ibn Rabija. I drugi mušrici, kada bi vidjeli ove televizore, da bi ih iznijeli svojih kuća. Neće se klesti Allahom, ali ja vjerujem da se tako desi. Oni su, draga moja braća, ubijali svoju žensku djecu bojeći se da ta ženska djeca ne počine nemoralno. Šta se danas na televizor? 24 sata televizor radi. U ti 24 sata koliko ima, koji je vremenski period gdje su stvari šarijatom dozvoljene? Ne govorim ovdje na zapadu. Govorim za Saudijsku Arabiju, za Jordan, za Siriju, za muslimanske zemlje. Nećete u ta 24 sahta, kada bi se slomili da, da kupite, nećete nakupiti sahat vremena da ima na televizoru ono što se neko si sa šarijetom. A šta je onda u zemljama gdje je osnova fesad i nered i kvarenje porodice? Kada je došla Hind, bintu Utve, Ibnu Rebija, da dadne prisegu poslaniku, sa osaname, kaže i dajte mi prisegu da neće čim ne mora. Kaže Allahu u poslaniče. Evo, tezni li hurretu, ja rasul Allah. Kaže Allahu u poslaniče, kaže, zar žena sloboda može čim ne mora? Pazite, ona je, šta je, žena iz džahilijeta, izlazi i ulazi u islam. I kaže, daj mi prisegu da neće čim ne mora. Pa kaže Allahu u zašto, to će prisega zato, pa kako to žena može raditi? Mušikin je to govorile, mora. Pa je, da, danas su postupci određeni ljudi gori nego nego ovaj što su bili postupci mušnika. Jer oni kada su bili na, na, na moru, kada se uzbrkaju valovi, i dove Allaha iskreno, je tako? Dove Allaha iskreno. I čisto se njemu obraćaju. A kada se vrate na kopno, čine mu širu. U idane džahum ili odbrri idahum Kada je vrati na kopno, opet širu No, međutim, dok vidite danas ljude, vrati se na kopno i dovi Aliju ili Huseina mimo Allaha Tebara Kjota. Jedan od njih kaže, stalo mi auto usred pustinje. Nema goriva, nema ništa. Ja Allahu, Allahu, al ništa. Kaže, ja Alija, kaže, kad ono sa neba, kaže, čovjek dođe sa, ne znam, kanistrom benzina, sa sasumu ga u, u, ovaj, u kamion i kaže, ja upali nas. I kaže, od tada ja ne volim, nego dovim samo Aliju. Pa mušike, ovi su bili bolji. Ovi samo na moru, kada im je muka, oni su bili tada, no međutim na kopnu su bili sigurni, pa misle da su sigurni, od Allahove kazne za uđel, pa dove druge mimo Allaha za uđel. A ovaj i u najtežim momentima ne dovi Allaha te barake oka. Na ovim a, a, PlayStationima imaju stvari koje kvare razum djece. A to je što se djeca vežu za određene likove koji ne postoje. I polaže nadu u te likove. A da ne govorimo o vrstama nemorala koje su otvorene. Kako, kako upoznati djevojku ili kako, uh, kako ukrasti auto ili kako auto ići po ulici pa uznemiravati ljude ili kako ubiti policajca ili kako. Sve to prisutno. Znači na tim igricama je prisutno. I onda kada kraju pobjedi iziđe mu djevojka gola ili, ili skromno jako obučena i onda joj može mijenjati odjeći i tako dalje. A imate igara gdje se mora mesčit srušiti da više odalje. I dođeš i džamija ispred tebe. Ako hoćeš dalje do kraljice, moraš džamiju srušiti. Pa kažem, to je samo igra, ja to rušim. Nije to igra, to je odgoj, to je terbija. Samo se to pokazati nekada kasnije. Jer ti si je srušio na, na ekran, nakon toga ćeš je srušiti u svome srcu i nećeš je, Allah zna više kada ćeš se, kada ćeš imati u svome srcu. Neka niko ne svati da mi kažemo djeca se ne trebaju igrati. To je pogrešno. Nek se djeca igraju. I djeca moraju se igrati. I ko želi djeci uskratiti igru, taj nije shvatio kakav odgoj djece treba biti. No međutim, jedno je da se djete igra, a jedno je da se djete kvari. To su dvije različite stvari. Pa mu udovoli igru, taman bio i PlayStation, ali igra koja je, znači, koja mu je korista da slaže nekakve kockice gdje mora mozak uključiti. Ili čak da se igra drugi igara koje nisu, znači koje ne, ne, ne, ne ne prouzrokuju u njemu tu terbiju, znači nasilja koji će on kasnije, koji će on kasnije ispoliti, znači, u svome, u svome životu. Jedne prilike jedan od, od eh, izviđača neprijatelja došao u Endelus i našao je djecu kako ba, bacaju koplja. Svi bacaju koplja, a jedno djete tamo negdje na strani sjedi i plače. Pa mu je prišao, kaže, on je došao da vidi da oslika situaciju, šta je? Kaže mu, šta ti plačeš, šta je? Kaže, ja sam promašio cilj. Bacio i promašio i plače. Pa dobro, kaže, šta, šta ako si promašio? I bacio, promašio jedan put. Čemu je problem? Kaže, znači da sam ja, kaže, a, a, promašio sam i znači da sam nesposobno da pogodim cilj. I kaže, ja ne mogu biti borac za istinu. Ja ne mogu pogoditi cilj. Nema od nikakve koriste. Podajte razmišljanje jednog djeteta. I on se vratio svojima, kaže, ne, kaže, ne dirajte, kaže, u njih, dok tako djeca razmišljaju, kako razmišljaju odrasli? Drugi je čovjek došao u džamiju i našao djete i vidio ga kako lijepo klanja. Kaže, čije ovo djete? Pa mu kazao da je to jetim. Pa kaže, dobro, otišao mu i kaže mu, hoćeš li da ti ja budem kao otac, da te ja izdržavam, da budeš kod mene? Kaže, hoću da imam šartove. Imamo uvjete, pogledajte. Je tim postavljao uvjete. Jedna treba da si jedna dočekao da te neko prihvati. Kaže, imam uvjete. Kaže, dobro, kakvi su uvjeti? Kaže, kad budem gladan da me nahraniš. Kaže, mogu. Imam mogućnost. Kaže, kad budem žedan da me napojiš. On kaže, mogućnost. Kad kaže, budem bez odjeće da mi kupiš odjeću. Kaže, svakako. Imam mogućnost. Kaže, i kada se razbolim, da me liječiš. Razbolio sam se da me liječiš. Ja kaže, to nemam, to nije u mojoj ruci. E onda me kaže, pusti. Kaže, pusti me, pa je onda citirao ajet u kojem uzvišenje Allah te baro tala kaže, Lilladi halekani fehu je din, Walladi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin. Pusti me kaže onome koji me uputio, koji me hrani, koji me poji, a kaže kada se razbolim, on me liječi. Ostaje me, kaže, da mome gospodaru te barake otak. Dijete ljeti, to govori. Ma nije to došlo sa neba, nije on po, po, po, poslanički nadahnut. Nego je znači to došlo od terbije, znači da je to dijete odgojeno bilo ko svojih roditelja pa da je ostao jetim ili da ga je, ili da ga je odgojio neko drugi. U svakom slučaju, tema odgoja je velika, široka. Može se o njoj govoriti puno, ima mnogo detalja koji su bitni da spomenuti. I mislim da je nužno poznavati ove stvari da bi čovjek mogao ispravno odgojiti svoje dijete. Molim Allah, te barak je o teala da nam lakša da nastavimo govoriti o, o temi odgoja i da popravi naše stanja i da izvede muslimane iz poniženja u kome se nalaze i da pomogne obespravljene muslimane i da uništi sve one koji spratkare protiv muslimana. Allahu Teala, amin. wa sallam, amin. wa hvala alihi wa sahabihi.